37 skirsnis. Sentimentalių rašinių mėgėjai susitaikė su mintimi, vieni džiūgaudami, kiti saikingai, kad jį jau ištekėjo už labai padoraus ir gerbiamo komersanto Poterio. Buvo netgi įmanoma pavadinti ją Mrs. Potter, bet visi be abejo suprasdavo, jog tasai vyras tai Mrs. Potter vyras. Štai tada ir kilo didysis skandalas – paširpinės ir jos draugus ir priešus, pranokęs didžiausius vienų nuogastavimus, o kitų lūkesčius. Jos pavardę imta linksniuoti kartu, sklido net užgaulių gandų, su literatu gyvenančiu Meksikoje, Amerikos piliečiu, bet visiškai perėmusiu Lotino Amerikos tradicijas. Deja, jo įdos prilygo jos dorybėms ir teikė geidžiamą peną apkalboms – Jis buvo niekas kitas, kaip plačiai pagarsėjęs tiek gerąją, tiek ir blogąją prasme, Rudelis Romanesas, poetas, išpopuliarėja savo kūriniais visame pasaulyje, nes jie buvo šalinami iš bibliotekų arba persiekiojami policijos. Šiaip ar taip, skaisti rumi Hipatijos poter žvaigždėjai, dabar švietėjo dangaus kliautė greta šitos kometos – Romanesa išties tiko lyginti su kometa, nes buvo apžėlės ir ugningo temperamento. Pirmąją ypatybę atspindėjo jo portretai, antrąją – poezija. Jis buvo ir griovėjas, tartum kometos odega paskui jį tęsiasi skirybų šleifas. Vieni tai vadino meiložio pergalimis, kiti nuolatiniais šeimos galvos pralaimėjimais. Hipatija – tai slėgiai. Juk labai nemalonu gyventi asmeninį gyvenimą visuomenės akise, jautiesi lyg perkeltas su namų interjeru į parduotuvės vitriną. Reporteriai paistė kažkokias dvi prasmybės apie aukščiausiąją saviraišką ir iš jos išplaukianti didįjį meilės įstatymą. Pagonys džiūgavo – Sentimentaliai Rašeivos leido savo romantiškai nuliūsti, kažkam labiau užsigrūdinusiam netgi užteko ryšto pacituoti Modės Müller eilė raščio eilutes, kad iš visų tariamų ir rašomų žodžių liūdniausiai skamba O tai galėjo būti o misteris Eigeris P. Rokas, šventai ir nuoširdžiai nekentęs sentimentų, pareiškė šituo atveju visiškai pritaręs Bretui Hartui, perfrazovusiam eilėraštį. Liūdniau negu liūdniausia tai, ką matome kasdieną vykstant, belieka atsidosti, taip būti neturėjo. Bet misteris Rokas buvo tvirtai ir nuoširdžiai įsitikinęs, jog labai daug ko neturėtų būti. Jis griežtai ir negailestingai kritikavo visuomenės degradaciją Minneapolio meteoro puslapiuose ir apskritai buvo drasus bei doras žmogus. Gal jis per daug užsimojo demaskuoti, bet tai buvo sveika reakcija į žurnalistų bei liežuvautojų sentimentalius bandymus sujaukti gėrį su blogiu. Pirmiausia, jis pasipiktino pseudoromantikos aureolę, apgaubusią revolverio didvirius ir gangsterius. Tiesa, jis šiek tiek persistengė, kai vis labiau tūždamas padarė išvadą, jog visi gangsteriai dago, o visi dago gangsteriai. Paaiškinimas – dago, Lotynų Amerikos gyventojas, žargonas. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau ši jo nuomonė, net jeigu kiek provincijėlė, vis dėlto gaiviai dvelgtelėjo tvankioje sentimentalių liaupsių atmosferoje, kai spaudo žmonės buvo lenkę žmogžudį profesionalą paversti mados diktatoriumi, jei tik tai šis moka pavergimai šipsotis ir nepriekaištingai vilki smokingą. Prasidedant šiam pasakojimui, įtožys misterio roko širdyje konkuliavo kaip niekad, nes jis liktyčia atsidūrė tų dago šalyje, anapus Meksikos sienos. Taigi jis inirtingai kaupė į kalvą, ant kurios bolavo viešbutis apsuptas dekoratyvinių palmių. Pasak nuogirdų, Čia buvo apsistoję poteriai, vadinasi ir visas mislingosios karalienės Hipatijos dvaras – Eigeris Orokas net ir iš pažiūros buvo tipiškas puritonas ir kur kas labiau panašus į 17 šimtmečio puritoną negu geibų ir mokytą jo ainį 20-ajame. Jei kas nors būtų pakuždėjęs, kad senamadiška juoda skribeliai, dėpčiujimas iš padilbų ir titnaginiai veido bruožai meta šešėlį ant saulėtų palmių ir vynogių šalies, jis būtų didžiai apsidžiaugęs – Jis iš tikro dėpčiojo į dešinę ir į kairę, įtardamas visą pasaulį. Šitaip žiūrėdamas misteris Rokas išvydo ant kalvagubrio dvi figūras, ryškėjančias skaistaus subtropikų saulėlydžio fone. Jų pauzos takimirka būtų sukėlusios įtarimą net ir netokiam įtariam žmogui. Viena iš tų figūrų ypatingai traukė dėmesį – Ji stovėjo kaip tik tai toje vietoje, kur kelias verčiasi per kalvagubrį labai aiški dangaus fone virš slėnio, lyg būtų instinktyviai pasirinkusi ir vietą ir pauzą. Su plačiu juodu Bairono stiliaus apsiaustu, atlošta galva, tamsaus gymio grožiu, ji buvo stebėtinai panaši į didžiojo poeto profilį – Tokie pat garbanoti plaukai, tokios pat iškilios šnerviais, net laikysena atrodė taip pat dvelkianti pasibjaurėjimų ir panieką pasauliui. Vyriškis rankoje turėjo ilgą lasdą ar pagalį su smailiu angaliu, kokias naudoja alpinistai, bet laikė tą daiktą tarsi jėti. Įspūdį stiprino beveik komiškas kontrastas su kito vyriškio laikančios skeitį figūra. Tas skeitis buvo naujas, dailiai suskleistas, visiškai nepanašus, tarkim, į tėvo Brauno skėtį. Jau savininkas, kresnas, apkunokas, barzdotas vyriškis, vilkėjo elegantišką šviesų kostiumą lyg koks atostogaujantis klerkas, tačiau prozišką skėtį buvo grėsmingai atstatęs į pašnekovą ir netgi mojavo juo tartum puldamas – Aukštesnysis žmogus tarsi gindamasis irgi žengė į jį, bet ši scena umai virto komediją. Skėti savaime įsiskleidė beveik uždengdama savininką, o aukštesnysis dabar panešėjo į riterį, smeigiantį jėtį į didžiulį groteskinį skydą. Tačiau aukštesnysis nesmeigė jėties ir neaštrino konflikto, niekantriai nusisuko ir nužingsnevo keliu. Storulis pakėlė skruopščiai suskleidė skėtį ir patraukė priešingą kryptimi viešbučio link. Rokas negirdėjo nei žodžio iš ginčio, sukėlusio tą trumpą ir gana absurdišką konfliktą, tačiau žengdamas keliu įkandien barzdoto dručkio, jis daug ką apmastė romantiškas pirmojo vyriškio apsiaustas bei operinis grožis ir atkakliai antrojo savigina puikiausiai derinosi su ta istorija, kurios tirti jis atvažiavo. Misteris Sorokas nebejojo, kad gali pasakyti dviejų keistų figūrų pavardės – Romanesas ir Poteris. Ši nuojauta visiškai pasitvirtino, kai įėjęs į kolonomis papuoštą vestibiulį, jis išgirdo barzdaučių – pakeltų balsu ginčijantis, o gal įsakinėjant. Matyti jis kalbėjosi su administratoriumi ar kitų viešbučio personalo atstovu. Rokui pavyko nugirsti, jog jis perspėjo dėl kažkokio pašėlusio ir pavojingo subjekto, besišlaistančio netoliese. O jeigu jis jau lankėsi viešbutyje, kalbėjo Dručkis, neklausydamas neiškaus murmėjimo, aš kategoriškai siūlyčiau nebeįsileisti jo, ne per slengstį. Šitokiais tipais turėtų domėtis jūsų policija. Šiaip ar taip aš pasistengsiu, kad jis neerzintų damų. Rokas klausėsi tylėdamas ir vis labiau įtikėdamas savo spėjimu, paskui nuėjo per vestibiulį prie nišos, kurioje matė golint viešbučio svečių knygą. Atsivertęs paskutinį puslapį pamatė, kad tipo jau lankytasi viešbutyje. Rudelis romanesas stoja romantiškai žymybei, jo buvo užsiregistravusi didžiulėmis ir įmantriomis raidėmis užsienietišką rašyseną. Gerokai žemiau, kaligrafiškų ir grinai amerikietiškų braižų, glaudėsi Hipatijos Potter ir Eliso T. Poterio pavardės. Eigeris Rokas niūriai apsidairė ir viešbučio aplinkoje bei kukliame interjere pamatė tai, ko visada nekesdavau. Gal ir neišmintinga piktintis apelsinais, sirpstančiais ant šakų, net jeigu šitie medžiai liliputai auga vazonuose. Tuo labiau piktintis apelsinais, pavaizduotais ant nušiurusių žuolaidų ar išblukusių apmušalų, bet jam visi šitie raudoni ir auksiniai skrituliai, Dekoratyviai besikaitaliojantys su sidabriniais pusmenuliais tapo tarytum visos tos neapkenčiamos banalybės kvintesencija. Jokims tai buvo sentimentalus minkšta kūniškumas, iš esmės merktinas šio laikinėje visuomenėje ir su iš ankstiniu priešiškumu jis siejo tai su pietų kraštų šiluma bei ištižimu. Jie erzino net patamsėjusi draubė su nelabai įžiūrimu vato piemenaičių, grojančių gitarą, į žydri kukliai su kopidonu apžergusiu delfiną. Sveikas protas būtų galėjęs pakuždėti jam, kad šitokių dalykų iki valiai penktosios avenių vitrinose, bet čia tie daiktai atrodė tarsi viliojantis pagoniško viduržemio jūros serenų balsai. Umai viskas aplinkui pasikeitė, kaip keičiasi nejudrus vaizdas veidrodyje, šmeikštelėjus pro šalį einančiai figūrai – Misteris Rokas pajuto, kad patalpa pritvinko spengiančios įtampos. Jis nerangiai tartum nenoromis atsisuko ir išsik suprato, kad priešais jį stovi įžymioji hipatija, apie kurią tiek buvo girdėjęs ir skaitęs per daugelį metų. Hipatija Potter, mergautinė pavardė Hard, buvo vienas tų žmonių, kuriems epitetas spinduliuojantis tinka pirmą pradę tiesioginė prasme – Laikraščiau šlovinamo jį jos individualybei trykšte tryško spinduliais. Ji būtų buvusi tokia pat graži, kai kieno skoniai netgi dar patrauklesnį, jei būtų buvusi kiek santuresnį, tačiau nuo vaikystės jai buvo įteikta, kad uždarumas tai egoizmas. Ji būtų galėjusi pasakyti, kad pasiaukojo tarnauti visuomeniai, dar teisingiau būtų pasakius, kad jį išreiškė save tarnaudama visuomeniai. Šiaip ar taip jį tarnavo nuoširdžiai. Todėl nepakartojimai spindinčios jos mėlynos akys varstė žaibais tartum mitinės kopidono strėlės žudančios iš tolo. Beje, tik dėl abstrakčios pergalės, be jokio koketavimo. Šviesus jos plaukai, sušukuoti kaip angelo nimbas, sakytum, skleidė elektros išlydžius, o kai jį suvokė, jog priešai stovintis nepažįstamasis, misteris Eigeris Rokas iš Minneapolio meteorų, jo akise įsijungi tolimausios šviesos, siekiančios net jungtinių valstijų horizontą. Tačiau gražioji dama klydo, reacikiais pasitaikydavo suklysti ir jai. Eigeris Rokas nustojo buvęs Eigerių Roko iš Minneapolio meteoro – Šią akimirką jis buvo tik tai eigeris rokas, tarsi jūros banga jo krūtinio užplūdo, galingas ir tyras impulsas, neturintis nieko bendro su reporterišku akiplešiškumu. Riteriškumas bei amerikiečiams įgimtas jautrumas grožiui umai sukėlė poreikį pasielgti didžiai dorovingai. Irgi amerikiečių tautinis bruožas ir suteikė jam jėgų herojiniai scenai ištarti taurų kaltinimą. Jis prisiminė kitą hipatiją, žavingą neoplatonikę, prisiminė, kaip jaunystėje jaudindavosi vis iš naujo skaitydamas Kingslio romano epizodą, kur jaunutis vienuolis apkaltina heroją paleistuvystę ir stabmeldystę. Paaiškinimas. Kingslis Čarsas 1819-1875, anglų rašytojas, profesorius. Paaiškinimo pabaiga. Jis įsmeigė ją plėninį žvilgsnį ir tarė, jei jūs neprieštarautumėte, ponė, norėčiau pakalbėti su jumis be liudininku. Prašom, atsakė ji, apžvelgdama holą spinduliuojančiamis akimis. Jei jums atrodo, kad čia esame be liudininkų. Rokas taip pat apsidairė, bet nepamatė hole beveik jokių gyvybės požymių, tik apelsinmedžius. Tiesa, dar pupsojo didelis juodas grybas, kokio nors vietinio kunigo platis kribeliai. Jis apatiškai rūkėja vietinį juodą cigarą ir atrodė nedaug gyvesnis už kokį augalą. Nužvelgęs širkščius neišraiškingus jo veido bruožus, Rokas pastebėjo valstietišką prastuoliškumą. Iš to sluoksnio didžiausiai būna kilę dvasininkai romanų ir ypač Lotino Amerikos šalyse. Šiek tiek pritildęs balsą jis nusijuokė. Nemanau, kad tas meksikiečių padrai suprastų mūsų kalbą, tarė jis, kur jau šitiems išglebusiems tinginiams mokytis kalbų, jei vos apverčia liežuviai savają. Netvirtinu, kad jis meksikietis gali būti dievai žino kas, metisas, o gal mulatas, bet galėčiau lažintis, kad nemerikietis. Tarp mūsų dvasininkų nepasitaiko šitokių praščiokų. Tiesą sakant, prabilo praščiokas išsiemęs iš dantų juodą cigarą, esu anglas, pavardė Braunas, jums leidus pasišalinsiu, jei norite kalbėtis be liudininku. Jeigu jūs anglas, Užsiplieskęs tarė rokas, tai privalėtumėte jausti natūralų šiauriečio pasipiktinimą tuo, kas čia dedasi. Turbūt užteks, jei pareikščiau, jog aplinkui slankiojo labai pavojingas žmogus, aukšto ūgio vyriškis apsiaustu, panašus į išprotėjusius poetus senuose portretuose. Na, čia tai nieko baisaus, ramiai tarė dvasininkas. Tokius apsiaustus čia dėvi daugelis, nes vos tik sauliai nusileidus, išsikačalą. Rokas niūriai ir įtariai dėptelėjo jį, tartum išvelgęs ketinimą užstoti plačia kraštes skrybelės, panašias į grybus ir minulio šviesą. Svarbu ne tik tai apsiaustas, burptelėjo jis, kad ir kaip keistai jis jį vilkėjo visa ta žmogaus išvaizda teatrališka, net jo prakeiktas gražumas teatrališkas. Jums leidus, ponė, aš kategoriškai patarčiau neturėti nieko bendro su juo, jeigu kartą iš čia pasirodytų. Jūsų vyras jau įsakė viešbučio personalui neleisti jo. Hipatija pašoko ir kažkokiu nebūdingu jai judesiu užsidengė veidą, suleisdama pirštus į plaukus. Atrodė, kad visą kūną purto rauda, bet kai jį nuleido rankas, paaiškėjo, jog tai nesulaikomas kvatojimas. Oi, numarinsit mane juokais. Teištarė ji ir kiek įkabindama puolė pro duris, nors tai buvo jai visiškai nebūdinga. Šitoks juokas labiau panašus į isteriją, sutrikęs tarė Rokas ir kebliai pasijutęs kreipėsi į mažąjį dvasininką. Aš manau, kad jeigu jūs anglas, tai tikrai turėtumėte palaikyti mane prieš tuos dago – Žinia, aš ne iš tų, kurie liaupsina anglosaksus, bet juk egzistuoja istorijos mokslas. Visiškai akivaizdu, kad civilizacija Amerikai atnešė Angliją. Bet slopindami savo puikybę, tarė tėvas Braunas, turėtumėte pripažinti ir tai, kad Anglijai civilizacija atnešė Dago – Roką vėl apėmė nemalonus jausmas, kad pašnekovas išsisukinėja, kažkaip miglotai pritarė priešingoms pažiūroms ir atžarė atsakė, nesuprantas apie ką kalbama. Na, buvo toks vienas Dago, tikriau italas vardu Julijus Cezaris, tarė tėvas Braunas, paskui jį subadė peiliais per muštines. Pat žinote, kaip tie Dago mėgsta mojuoti peiliais. Tiesa, buvo dar kitas vardu Augustinas – jis ėmė skleisti krikščionybę mažoje mūsų salelėje. Paaiškinimas Augustinas, Benediktino ordino vienuolis, šeštame amžiuje popiežiaus Grigaliaus pirmojo pasiūstas į Angliją platinti krikščionybės, vėliau tapo pirmuoju Kenterberio arkivyskupu. Paaiškinimo pabaiga. Be šitų dviejų dago, nekažin kiek tos civilizacijos, tie turėtume šiandien – Na, visa tai senovės istorija, suirzęs atsakė žurnalistas. Aš kur kas labiau domiuosi naujų laikų istoriją ir matau, kad šitie niekšai skleidžia mūsų šalyje pagonybę ir baigia išnaikinti krikščionybę, kiek jos belikė. Kartu ir sveiko proto likučius. Nusistovėjo papročiai, tvirti socialiniai principai, mūsų tėvų ir senelių fermerių iš kartos į kartą perduodama pasaulio sampratą, visa tai pavirto karšta putra, užkulta sensacijomis ir melodramomis apie kino žvaigždžių skirybas beveik kas mėnesį. Kvailos mergiščios dabar mano, jog santuoka tai tik tai sąlyga ištuokai – Jūs sakote visiškai teisingai, pritarė tėvas Braunas. Čia absoliučiai su jumis sutinku. Tačiau nebūkite per griežtas. Galbūt pietiečiai sunkiau atsispiria šitai silpnybei. Nepamirškite, kad šiauriečiai turi kitokių silpnybių. Galbūt aplinka čia nuteikia žmonės taip romantiškai Išgirdo šitą žodį, Eigerio roko krūtinėje vėl sukunkuliavo pasipiktinimas. Neapkenčiu romantikos, tarė jis trinktelės kumščių į staliuką, jau keturis dešimtmečius triuškinu tuos šetono sukurstytus klėdėsius visuose laikraščiuose, kuriuose tik tai teko dirbti. Kai tik tai koks nors perjūnas pabėga su bufetininke, to jau pat prasideda romantiškas traleliavimas. O štai dabar mūsų pasididžiavimą Hipatija Hard padorių tėvų dukterį bandoma įtraukti į romantiškai nešvankų skirybų skandalą, apie kurį bus ištrimituota visam pasauliui, vos ne kaip apie karalių vedybas. Tas pakvaišęs poetas Romanesas persekioja ją, būkite tikras, jog pigių sensacijų mėgėjų prožektorių spindulys nuolat seks jam iš paskaus, tarsi jis būtų vienas iš tų, kurie filmuose tituluojami didžiaisiais įsimylėjėliais – Mačiau romanės laukia jo veidas, kaip tų ekranų suvedžiotojų, dėl kurių alpsta minė bet aš ginu padorumą ir sveiką protą, ginu vargšą poterį, paprastą, sažiningą biržos maklerį iš Pittsburgo, turinti teisę į jaukų namų žedinį. Ir jis pats kaunasi dėl to. Savo ausimis girdėjau, kaip jis prirėmė viešbučio personalą, reikalaudamas, kad nei iš tolo neprileistų to niekšo. Ir teisingai padarė. Viešbučio tarnautojai atrodo užkietėję ir sukti, bet man regis, jis įvarė jiems baimiais. Esu linkęs pritarti jūsų nuomonį dėl viešbučio administratoriaus ir jo tarnautojų, pasakė tėvas Braunas, bet jie ne pagrindas daryti išvadoms apie visus meksikiečius. Bet to manau, jog džentelmenas, apie kurį jūs kalbate, ne tik tai įvarė jiems baimės, bet ir dosniai pažėrė daulerių, kad patrauktų į savo pusę. Mačiau, kaip jis rakino duris ir karštai kuždėjusi. Beje, jūsų tiesmukas ir nuošedus bičiulis pinigų atrodo nestokoja – Nebejoju, kad jo reikalai klesti, atsakė Rokas. Galėtų būti sumanaus verslininko pavyzdžių, bet ką jūs tuo norėjote pasakyti? Maniau, kad mano žodžiai sukels jums kitokią mintį, tarė tėvas Braunas ir mandagiai bei pagarbiai atsisveikinęs išėjo. Rokas itin įdėmiai stebėjo poterius vakarieniaujant ir šiek tiek praturtino savo įspūdžių bagažą, bet tai neprieštaravo jo atvirtam įsitikinimui, jog poterių šeimos ramybei kaupėsi grėsmiai pats Poteris pasirodė esas vertas didesnio dėmesio. Iš pradžių žurnalistas buvo palaikęs jį pilku ir nuobodžiu, bet dabar su pasitenkinimu pamatė subtilesnių bruožų, derančių jam kaip brestančios tragedijos herojui arba aukai. Poterio veidas iš tiesų buvo maslus ir inteligantiškas, nors susirūpinęs ir protarpiais ir zlokas – Rokas pamanė, jog šis žmogus taisosi poligos, bespalvė jo plaukai buvo retokie, bet poilgiai tarytum kurį laiką neprižiūrėti, gana keistos formos barzda taip pat atrodė apleista. Vakarieniaujantis gal porą kartų kandžiai ir pagėžingai pašiepė į žmoną, o šiaip daugiausiai domėjosi tabletėmis ir kitokiais virškinimą gerinančiais preparatais. Tačiau daugiausia nerimo jam be abejo neskėlė pavojus grėsintis iš išorės. Žmona nors ir taikstėsi prie jo užgaidų, lyg tikra kantrioji Grizalda, vis dėlto irgi nuolada dairėsi į duris ir langines, lyg bijodama, bet lyg ir laukdama įsiveržimo. Po ano keisto isterijos priepolio, Rokas turėjo ganėtinai pagrindo būkštauti, ar tik tai toji baimiai neapsimestiniai. Nepaprastas įvykis atsitiko vėlai naktį. Nebejodamas, kad visi jau sumėgę, Rokas buvo beeinas į savo numerį, bet nustebo išvydęs tėvą Brauną, kuris sėdėjo užsiglaudęs už apelsinmedžių ir lyg niekur nieko skaitė knygą. Jie trumpai palinkėjo vienas kitam labos nakties ir žurnalistui, jau pastačius koją ant laiptų pakopos, lauko duris taiga šauktelėjo ant vyrių, sutratėjo, susiubavo nuo smūgių iš anapus. Griausmingas balsas, peršaukdamas daužimą Nirščiai reikalavo įleisti. Žurnalistas kažkodėl nusprendė, jog užpolikas daužo smailę lasdą panašia į Alpenštokus – Jis proturėklus pažvelgė į tamsų pirmojo aukšto holo ir pamatė, kaip šmižinėja tarnai, tikrindami durų sklendes, bet net šaudami jų. Rokas neskubėdamas užkopė į savo kambarį ir sėdo rašyti straipsnio. Įniršis lėjosi per kraštus. Jis aprašė viešbučio apsiaustį, jo pigų pretenzingumą, blogio užnuodytą atmosferą, dvasininko gudravimus, šiurpą kelinti balsą laukia, tarytum apie namus, slampinėtus, taugiantis vilkas. Umais išgirdo naują garsą ir krūptelės atsitiesiai. Tai buvo du kartus pakartotas pratisas švilpimas, kuris Rokui pasirodė itin užgaulus, nes buvo panašus ir į samokslininko signalą ir į paukščio meilės giesmę pasidarė visai tyku. Rokas suklausė sustingo, bet umai pašoko išgirdęs jau kitokį garsą. Kažinkoks daiktas prašlamėjo orų ir garsiai barkštelėjo. Rokas nebejojo, jog kažkas metė tą daiktą į langą. Piršto galais jis nutipeno laiptą žeminį holą, kuris dabar skendijo tamsoje ir buvo tuščias. Beveik tuščias, nes mažasis dvasininkas tebesėdėjo po apelsinmedžių ir prie staliniais lempaus tebeskaitė knygą. Matyti esate pratęs ilgokai vakaroti, šiurkščiai tarė Rokas. Visiškas pasileidimas, plačiai šypsodamasis, pakėlė akis tėvas Braunas, skaityti palūkanų ekonomiką po vidurnakčio. Visos durys užrakintos, konstatavo Rokas. Kuo stipriausiai, pritarė dvasininkas, barzduotasis jūsų bičiulis, man regis, ėmėsi visų įmanomų priemonių apsisaugoti. Beje, jis šiek tiek sunerimės, vakarieniaujant buvo prastai nusiteikęs. Tai nesunku paaiškinti, burptelėjo rokas, jeigu laukinėje šalyje laukiniai bando sugriauti žmogų šeimo žydinį. O gal būtų geriau, tarė tėvas Braunas, jeigu žmogus užuot gynęs tą žydinį iš išoriais, stengtųsi sustiprinti jį iš vidaus. Na, aš jau prisiklausiau jūsų kazuistinių gudrybių, tarė rokas. Gal jis ir per šiurkščiai elgėsi su žmona, bet juk teisybė jo pusėje. Tiesą sakant, jūs man atrodote myslingas. Manau, jog žinote kur kas daugiau negu sakote. Kas per velnevą dedasi šitame pragaro filiale? Kodėl jūs budite keurą naktį, laukdamas kažko atsitinkant? Matote atvirai, prisipažino tėvas Braunas, aš manau, kad kai kam galbūt prireiks mano miegamojo. Prireiks? Kamgi? Matote, Mrs. Potter prireikė atskiro kambario, naiviai ir paprastai paaiškino tėvas Braunas. Tad aš ir užleidau jai savai, nes ten galima atidaryti langą. Galite apsilankyti ten, jei jūs tai domina. Pirmiau apsilankysiu kai kur kitur, iškošė rokas, grieždamas dantimis. Galite ir toliau krėsti savo beždžioniškus paukštus ispaniškame beždžionių cerke, bet aš dar nenutraukiau ryšių su civilizuotu pasauliu. Jis puolė į telefono būdelę, paskambino į savo redakciją ir išklojo visą tiesą apie nedorą kunigą, padedantį nedoram poetui paskui užbėgo laiptais į viršų, jį puolė į dvasininko kambarį, kuriame šis buvo palikęs degančią žvakę ir išvydo, kad langai atviri iki galo. Jis dar suspėjo pamatyti, kaip nuo palangės nuslydo primityviaus virviniais kopečiaus. Apačioje pievelėje stovintis džentelmenas, juokdamasis viniojo jas. Besijuokintis džentelmenas buvo aukštas ir tamsiaplaukis, greta stovėjo šviesia plaukėdama ir taip pat juokėsi. Šį kartą misteris Rokas negalėjo guostis net tuo, kad jos juokas isteriškas. Jis buvo siaubingai natūralus ir vis skambėjo toldamas, kol jį, sprūkdama su savo trubadūru vingiuotais parko takeliais, pradingo tamsioje tankmėje. Eigeris Rokas atsisuko į dvasininką, jo veidas buvo rūstus kaip paskutiniojo teismo dieną. Kągi tai sužinos visa Amerika, tarė jis, Trumpai tariant, jūs padėjote jai pabėgti su tuo garbanautų meilužiu. Taip, prisipažino tėvas Braunas, aš padėjau jai pabėgti su tuo garbanautų meilužiu. Jūs vadinate save Jėzaus Kristaus tarnu, sušuko rokas, ir drįstate girtis nusikaltimu. Man jau keletą kartų yra tekę įsipainioti į nusikaltimus, prisipažino dvasininkas. Visa laimė šį kartą išvengta nusikaltimo. Tai paprasta šeimininė idilija, kuri pasibaigs intimių pokalbių prie žydinio. Baigėsi virvinėmis kopečiomis, o turėjo pasibaigti virve ant kaklo, tarė Rokas, juk jį ištekėjusi moteris. Na taip, sutiko tėvas Braunas. O argi jį neturėjo būti su savo vyru, spaudė jį Rokas. Ji ir yra su savo vyru, atsakė tėvas Braunas. Pašnekovas net duso iš pykčio. Jūs, melagis, sušuko jis, vargšas torulis tebeknarkia lovoje. Matyt, jūs neblogai informuotas apie jo asmeninį gyvenimą, užjaučiamai tarė tėvas Braunas. Ko gero galėtumėte parašyti barzdoto vyriškio gyvenimo istoriją. Vienintelis dalykas, kurio taip ir neįsiaiškinote, jo pavardį. Nekalbėkite niekų, atšovė Rokas, jo pavardė įrašyta svečių knygoje – Taigi rimtai linktelėjo dvasininkas didžiulėmis raidėmis Rudelis Romanesas.